أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasatu abuja don karanta littafinmu mai albarka insha Allah na kisnul muslim min azkaril kitabi wa sunna na fadilatu sheikh Sa'idu bin ali bin wahab al-qahtani rahmatullahi alayhi bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu. Muna masu farawa da kaskantar da kanmu da mika ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karantawa daidai, ya ba mu ikon fassarawa daidai, kuma ya taimake mu wajen aikata daidai ɗin. Muna roƙon Allah ya yi rahama da gafara da jinƙai da yafiya. zuwa ga iyayenmu da malamanmu muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan daidai ya ɗauki rayuwarmu akan imani a rayuwa da ake ciki na kunci a Najeriya da hali na talauci da yunwa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya magance mana waɗanda alhakin ke hannunsu Allah ya ba su ikon ƙara ƙoƙari wajen taimakawa talakawa muna ƙara addu'a challenges da muke fama da su na rashin tsaro a wasu ɓangarori na wannan ƙasa Allah ya zaunar da mu lafiya waɗanda suke tada fitintinu idan masu shiryuwa ne muna roƙon Allah ta'ala ya shirye su idan ba masu shiryuwa ba ne Allah ya sa dukkan bala'i da suka ɗauko ya ƙare a kansu ya kuma kara sauran salihan bayi daga sharrinsu yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na darasi na 39 ne ko? yau za mu tashi a darasi na 39 a hisnul muslim insha Allah kuma yau muna kusan sha uku ga watan jimada saniya daren sha hudu hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida A muna kusa da ramadan don daga wannan wata ɗin sai rajab sai sha'aban sai ramadan so ka kaga tsakaninmu da ramadan ya zama kaman kwana saba'in da kaɗan eh, zai zama kaman kwana saba'in da kaɗan maybe ya kai saba'in da bakwai ko da takwas ko abin da ya kama da haka Allah shi ya san daidai tun da su hijiriya ba irin gregorian date ba ne da kowane kwanaki mafiya yawa fixed kwanaki ne waɗanda suke ɗan canjawa irin february daga lokaci zuwa lokaci ba su da yawa amma mu a ka'ida na hijiriya mafi kankantan kwanaki kwana 29 mafi yawan kwanakin kwana 30 amma baka da yaƙinin wanne ne za ta yi 29 wanne ne mai 30 days shi yasa ya zama kullum ake damuwa da ganin wata Allah ya taimake mu muna roƙon Allah ya kai mu wata Ramadana cikin alheri اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان بالإيمان اللهم بلغنا رمضان بالإيمان اللهم بلغنا رمضان بالإيمان muna roƙon Allah ya mana gyaɗar dogo samanta ‘ya'ya, ƙasanta ‘ya'ya, tsakiyanta ma ‘ya'ya, ya sa mu shaida watan Ramadan a cikin halin lafiya da imani, kuma Allah ya ba mu ikon azumtan wannan wata. ayyuka da za mu samu ikon yi a ciki muna roƙon Allah ta'ala daidai ɗinmu Allah ya karɓa wurin da muka kasa kuma Allah ta'ala ya yafe mana ya mana afuwa tun da ka ce darasin talatin da tara a wani babi babi na 123 to idan ustaz ya gane kawai sai ya karanta mana insha Allah ما يفعل من أتاه أمر يسره كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسره أو يصر به خر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى ما يفعل من أتاه أمر يسره sai an sake ma ya fa'alu man atahu fa'alu man atahu amrun yasurruhu amrun yasurruhu كان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر إذا أتاه أمر يسره يسره أو يصر به أو يسر به قام ساجدا قام ساجدا شكرا لله شكرا لله تبارك وتعالى babi na 123 أوكو التافين hisnul muslim min azkaril kitabi wa sunna insha Allah ma yaf'alu man atahu amrun Abun da zai aikata dukkan mutumin da wani labari ya zo masa mai faranta masa rai mu addini na musulunci akwai tsari za ka yi in ka shiga banɗaki an koya maka in ka fita an koya maka in ka kwanta an koya maka in ka ci abinci an koya maka in za ka shiga kasuwa an koya maka shiga masallaci an koya maka abin hawa mota ko keke ko mashin ko jaki ko raƙumi ko doki duka an koya maka hatta abin da za ka fara lokacin kunci an koya maka lokacin dariya an koya maka lokacin jin daɗi an koya maka saboda shi addini ne mai tsari ba a bar rayuwar mu kara zube ba sai aka koya mana kowace gaba wata irin ibada ya dace mu aikata ma yaf'alu man atahu amrun yasurruhu me zai aikata mutumin da al'amari ya zo masa wanda yake faranta masa rai idan wani al'amari na faranta rai ya zo mai mutum zai aikata kanan nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da abinci sun tabbata gare shi ya kasance a atahu amurun idan al'amari ya zo masa yasurruhu wanda yake faranta masa rai yake sa ya ji daɗi ana gane alaman faranta rai da murmushi da dariya da makamantansu au yusarru bihi ko abin da ake farin ciki da shi mafhum tayyib kharra sajidan sai kawai ya fadi kasa yana mai sujada sai ya tafi kasa yana mai sujada shukuran lillah yana mai godewa Allah tabaraka wa ta'ala Allah ta'ala da yake madaukaki babban darasi da muke koya a wannan wuri shine cewa dukkan labari da ya zo mana mai daɗi to ana so mutum ya yi sujudu shukur na farko wannan hadisi riwaya ne na sahabi mai suna abubakara radiyallahu an ba abubakar ba abubakara hadithin iya cikin irwa'ul ghalil fi takhariji a hadisi manar sabil a volume na biyu namba na 226 Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alai ya tabbatar da cewa hadisi ne mai inganci mafhum tayyib kula ga wannan abinda sunna take karantar da mu shari'a ke koya mana shine dukkan lokacin da wani labari mai dadi ya zo maka to sai ka fada kasa kai wa Allah godiya wannan sujada kwaya dai ake yi ana ce mata sujudu shukr wato sujadan godiya gode wa Allah akwai bambanci tsakanin ashukur da alhamd in an ce alhamdu kaman alhamdulillahi rabbil alamin to an ce alhamdu a larabci mafiya yawa godiya ne wanda ake yi da baki yabo da godiya na baki amma aka ce ashukur yana nufin godiya ta bangaren aiki shine kai wani aikin da zai nuna ka gode wa Allah shi sa a ka'ida akwai bambanci tsakanin alhamdu da ashukur shi ashukur iya da alaƙa da aiki kaman i'malu ala dawu da shukura wani sura kenan na'am suratu saba aya ta nawa aya ta sha uku Allah ya mata albarka so i'malu ala dawu da shukura haka sai aka ce i'malu ba a ce ƙulu ba wannan ke bayyana a na da alaka da aiki na gabbai amma shi bahaushe in ya zo tafsiri alhamdu sai ce godiya ga Allah ashukur godiya ga Allah mu rika ƙara bayani cewa alhamdu yabo da godiya a mafiya yawan lokaci da baki ashukur kuma godiya ga Allah da gabbai ta bangaren yin aiki mai kyau so da haka anan ana maganan shukuran lillah ba a ce hamdan lillah ba don me don ya faɗi ya yi sujada kuma sujada aiki ne ba magana ba ne shi su aka ce shukuran lillah kuma idan muka duba kalmar a shukur a ƙor'ani ta maimaitu kamar saunawa da kuma kalimat mushtaqqa minha aƙalla kalmar godiya na ashukur banda alhamd ta zo ita da kanta da abin da aka ciro daga gare ta wanda ita ce tushen kalman wurare 75 a ƙur'ani kuma dukkanin na da alaƙa da godewa Allah ne akan ni'imomin da ya mana da ɓangaren ƙara ƙoƙari ta ɓangaren aiki na ƙarshe kuma hikimar sujudu shukur suna ce ta Allah idan ya maka ni'ima sai ka gode masa to yana ƙara maka wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna azabi shadid matukar Allah zai mana ni'ima mu gode to alkawarin Allah ne zai mana ƙarin ni'imomi ninkin ba ninki? amma idan yayi ni'ima sai muka kafurce wa ni'imar akai abin da ake cewa kunnan uwar ku ka faɗa ban ƙara sabani ku kiyaye to a wannan hali ni'imar da ke hannun mutane sai Allah ya kwace ta idan ya kwace ta a mafiya yawan lokaci kuma sai canja musu da ni'ima wato azaba Allah bai kwace ni'ima a hannun mutane da suke ciki sai an samu wani bangaren kafurcewa Allah din ba kuma iya nufin dukkan jama'a ne suka kafurce ba wani lokaci kafurcewa mutum ɗaya Allah yana iya jarraban dukkan al'umma dalilin laifin mutum ƙwaya ɗaya Ce sa ƙur'ani ya ja hankalinmu mu rika jin tsoron fitinar da in ta zo ba ta takaituwa a kan mai laifi wanda ma bai laifin ba sai an shafe shi ya ayu hallabi na amanu stajibu lillahi walin rasulu idza da akum lima yuhyikum wa alamu anna allaha yaqulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi sai ce me wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa alamu anna allaha shadidul iqab wala sura na'am ban ji ba suratul anfal aya ta nawa aya ta 24 ita ce ya ayyuhal ladina amanu stajibu wattaqu fitnatan muhalli shahid aya ta 25 kaga qur'ani ya bayyana mana cewa mu ji tsoro mu yi taka tsantsan da fitinar da in ta zo ba ta takaituwa kan mai laifi wanda ma bai yi laifin ba za a taba shi Allah ta'ala ya kare mu daga irin wannan jarrabawa da don haka ka'ida ne sujudu shukur karin magana akan sujudu shukur mun saba kawai da cewa in abu na ni'ima ya zo ko na farin ciki a yi amma malamai suka ce a cikin sujudu shukur ana iya yi idan Allah ya tunkuɗe maka kuma wata fitina so ashe abu biyu ake yi na farko ko samun abin da zai faranta maka rai ko kaman a ce an haihu lafiya a gidanka ko Allah maka baiwa da hada haddan Qur'ani ko kana neman aiki Allah ya baka aiki duk ana sujudu shukr ko kana neman jari Allah ya baka duk ana sujudu shukr kana kokarin zuwa aikin haji Allah ya sa aka Allah ya kira ka zaka je ka za ka yi sujudu shukur. kada fatan zuwa umra Allah ta'ala ya kira ka duka waɗannan ayyuka na alheri ana sujudu shukur a cikin su dukkan wani abu mai daɗi. amma na biyu da yawanci ake manta shine lokacin da Allah ya tunkuɗe maka wata fitina ko bala'i ko sharri anan ma ana sujudu shukur. in muka duba sharhul mumti ala zadul mustaqni na Sheikh Muhammad Salih Al-Usaimin Al-Wahibi At-Tamimi rahmatullahi alai a mujalladi na hudu nan ba na ɗari da biyar yana cewa idan Allah ya tunkuɗe wa mutum fitina ko sharri ko musifa ko bala'i a nan ma ya tabbata a sunna ana su sujudu shukur wataƙila sharri aka maka sai aka kai ka kotu da kaje kotu sai Allah ya wanke ka jojimen ya fito cewa baka da laifi kana iya yin sujudu shukur saboda wata fitina Allah ya kare maka mai yiwa da bai kare maka ba da ka samu kanka a gidan yari na shekara ɗaya ko biyar ko abin da ya kama da haka ana sujudu shukur hatsari aka yi mai muni sai Allah ya fitar da kai baka ko ne ba ko kuma ka ji ciwo da zama bai zama sadadin rasuwarka ba ya zama in aka duba girman hatsarin sannan aka duba yadda ka ji ciwon za a ce ka auna arziki to a nan ma za ka iya yin sujudu shukur wani wuri ka shiga Allah ya cire ka wanda ba a ganin dan adam zai shiga ya fita a wurin ka fita za ka iya sujudu shukur zaki ya kama ka ya shashafa maka yawo sai sake ka yace je ka har ga Allah za ka yi sujudu shukur don kai ka san dai ka ci karo da zaki kuma ku rabu lafiya kalau <laughs> ai ka san akwai babbar magana ko ana sujudu shukur wato fitina idan Allah ya kare ka to anan ma ana me ana sujudu shukur iya da matukar muhimmanci a baya ga haka sujudu shukur yana da muhimmanci mu kiyaye shin ana yin ta da alwala ne ko sai babu alwala da alwala ake yin ta ko babu alwala ikhtilafukum ikhtilafu man qablakum sabaninku ko karawa juna iliminku shine karawa junan magabatanku haka suka karawa juna ilimi in muka duba cikin salatul mu'min mujalladi na farko shafi na ɗari uku da tamanin da tara ya ce wasu malamai sun ce ba a sujudu shukur sai an yi alwala wasu sun ce a'a ko babu alwala ana sujudu shukur jumhur na malamai sun fi yawa akan cewa ba sai da alwala ba don hadisin nan sun kafa hujja da shi cewa kanan nabi idza atahu amrun yasurruhu aw yusarru bihi kawai kharra sajidan ba a sanya wani sharadi ba sai suka ce yi da alwala in kana cikin alwala kai sujudu shukr yayi kyau amma in babu alwala bai hana idan labari mai daɗi ya zo maka kai sujudu Shukur. daga cikin malaman da suke ga ko babu alwala ko kuma ma in ce ba a sanya sharadi wa sujudu shukr sharadin da aka sa wa sallah ba shine kana iya yi ko babu alwala kana iya yi ko da baka kalli alqibla ba amma in ka samu ikon kallon ya fi dacewa sannan kana iya yi ko da kayan da ke jikinka bai cika kayan kamala na sallan farilla ba so sharadi suka ce ba a sanya sharuɗin sujudu shukur sharaɗin cewa sai sharaɗin da ake sallah da shi ba ko da bai cika sharadin sallah ba ana iya yi ana iya yi ko babu alwala ana iya yi ko ba a kalli alƙibla ba ana iya yi ko da kaya ba su zama su ne kayan da aka shar'anta sallah da su ba mafhum tayyib daga cikin malaman da ke da wannan fahimta akwai mafiya yawan malamai na malikiya sai ‘yan kaɗan da suka saba musu na biyu akan wannan fahimta ibn hazmin al'andalus ya tafi a kai Allah ya masa rahama haka babban malamin tafsiri ibn jarir tabari rahmatullahi alai abu ja'far shi ma akan wannan fahimta ya tafi cewa ko babu alwala ko ba a kalli alkibla ba ana iya yin sujudu shukur imamu san'ani rahmatullahi alai kan haka ya tafi imamu shaukani rahmatullahi alai akan haka ya tafi shaikul islam rahimahullah akan haka ya dafi ibn al-qayyim al-jawziyya rahmatullahi alaihi akan haka ya dafi. daga cikin yan baya sheikh bin bas rahimahullah fahimtar sa kenan sheikh muhammad salih al-usaymin al-wahibi at-tamimi rahmatullahi alaihi fahimtar sa kenan haka sheikh abdullah bin abdurrahman bin jibrin alaihi rahmatullah dukkanin sun tafi akan ba a shar'anta wasu jadan godiya sharadin yin sallah ba so da ko ba alwala ana iya yi in an dace ana da alwala ya yi kyau ko ba a kalli alkibla ba ana iya yi in an samu kallon alkibla yi kyau ko da kaya ba suka kamala na shari'a ba ana iya yi in an samu kayan kamala kuma ya yi kyau ala halin ita sujadar ba so ake a jinkirta ta ba daga labarin ya zo maka ko ka gani take sai kai ba za ka ce labarin farin ciki fa yazo iyali ta sauka lafiya Barin bari na koma gida bayan na ci abincin dare sai nayi a'a ita tana zuwa zaka bude motar ka ko zaka yi kidin mashin ɗinka ko zaka dauki ka ko zaka kama ka ko raƙumi ka hau daga labarin yazo sai ka dan matsa gefe sai kai sujadan kawai sai ka miƙe abin ka. kuma na daga cikin muhimmancinta shine idan muka dage muna yawaita yin ta za mu zama masu godiya ga Allah ba masu kafurce wani ni'imominsa ba saboda rashin yin aiki a kan ni'ima yana sa mu manta ni'imomi da dama ni'imo inda ka dage duk wani abu da ya zo maka na farin ciki mai muhimmanci ko Allah ya tunkuɗe maka wata fitina ko sharri yi, za ka gane a shefa ni'imomin Allah suna da yawa akan ka amma wani lokaci ni'imar ma baka sanin ni'ima ce sai ran da ka rasa da sai gane ashe shefa zama zama ni'ima ne amma baka gane ba sai ran da babu ita mafhum tayi so da yin yana taimaka mana mutuna ni'imomi da Allah subhanahu wata'ala ya mana wanda suke da yawa matuka da gaske gaba na gaba da kuma ke da muhimmanci a sujudu shukur shine shin idan za a yi sujudu shukur wace addu'a ake a cikin halin sujada dan ana sa goshi ne a dago ko ana karanta wata addu'a a magana mafi inganci shi ne ba a samu wani nassi da ya kawo wata keɓantacciyar addu'a da ake a cikin sujadan godiya ga Allah ba in muka duba littafi na almuguni na ibnu qudama rahmatullahi alai a mujalladi na biyu namba na ɗari uku da da casa'in biyu yana cewa ba a samu wani zikiri da ya gangaro ingantacce a kan cewa in kai su yi da shukur ga abin da zaka faɗa ba sai dai kawai malamai sun yi kiyasi wanda babu laifi a cikinsa cewa dukkan zikiri da ake karantawa a cikin sujada idan ka yi shi a sujudu shukur yayi ko na sallan farilla ne ko sallan nafila kamar subhana rabbiyal a'la ko kuma subuhun quddus rabbul mala'ikati war ruh in kai wannan yayi suka ce in ma ka karanta wanda ake karantawa a sujada na tilawan qur'ani ka karanta a sujadan godiya shi ma yayi kaman sajada wajhi lillazi khalaqahu wa shaqqahu allazi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliƙe. in ka karanta wannan duk yayi in ma baka haddace wata addu'a da ta zo maka ba sanya goshin naka a ƙasa yi sujada ya isa a matsayin sujudi shukr kawai ka faɗi ƙasa ka gode wa Allah ka miƙe kana murmushi mafhum tayyib da haka in za mu kirga ni'imomin Allah da yake kubutar da mu mu ƙara akan ni'imomin abin da ke faranta rai za mu ga adadin abin da muke sujudu shukur iya da yawa ko fa 'yan fashi ka gamu da su Allah ya kubutar da kai ka tsira lafiya ana fa sujudu shukur mutum makiyinka ne ka haɗu da shi kuma Allah ya kebantar da kai ai ka san ba ne maka sai Allah ai Allah Allah ne in ka rike shi to baka jin kunya mafhum tayyib Allah ta'ala shi samu wanye lafiya babi na 124 bismillah ustaz ikra ma yaf'alu wa yaqulu wa tahta wada'a fi jadali ba'ida ta'ala alladhi ta'allama min jadali wa qul bismillah thalathan wa qul sab'a marrat a'udhu billahi wa qudratihi Juan Juan yaqulu man ahassa waj'an fi jasadihi babi na 124 a hisnul muslim abunda zai fada ko abunda zai aikata kuma ya fada a wani bugu kawai ma yaqulu ne a wani kuma ma yaf'alu wa yaqulu guda biyu mafhum tayyib abunda zai aikata ya fada wanda yaji wani ciwo a jikinsa kawai sai ka ji wani bangaren jikinka yana ciwo ko wani abu ya harbe ka a wurin na kunama a nan wurin akwai wanda ya taba jin harbin kunama ga wani bawan Allah ya miƙe ya fasa tafiya ma ya ɗaga hannu ya ce ya je to barin ce akwai wanda kunama ba su ba harbinsa ba a nan haɗa kai yaran ma'isa ɗaya biyu uku hudu biyar suna da yawa fashe a a a amma kuma na wayo gasu <laughs> ustaz ta taɓa harbin ka sosai ustaz zai sosai na ɗauka abin mutuwar kaka ne ko wai mutuwa a kasuwa ko ashe ba haka ba ne ba taba harbin ka batun da kaje kai kuma baka ina ji baka yi girman kawai ba ko baka je gona ba a san ku yanzu ustazan zamani irin matasan nan da yawa wani ma bai taba zuwa gona ba yanzu anan za a samu wanda bai taba zuwa gona yi noma ba ko akwai ku nuna kanku na gani eh na ga mutum ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma a waɗannan ko elite ne 'yan duniya ne 'yan abuja ne amma inda haka ne a rika kai ku gida hutu don ku rika zuwa gona a yana da muhimmanci a ce mutum bai taba zuwa gona ya yi noma ko ya sanya taki ba a'a a to ba ka taɓa gona ka haɗa ciyawa ka ɗaga ba sai ka ji maciji a ciki <laughs> duk mai zuwa gona waɗanda abubuwan ba zai mamaki ban an fada kana ɗaga kirare kawai sai ka ga maciji ta ciki haka da kai sai dai ka sake ka gudu Allah ya ci gaba da kare mu duka abin da zai fada dukkan wani wanda ya ji wani raɗaɗi a jikinsa raɗaɗi na ciwo ko wani infection ko wani mummunan bugewa ko kuma wani abu ya harbi mutum ko wani cinnaka ya cije shi cizon cinnaka kan na tabbas kowa ya ji wannan kan gidan kowa akwai ko ciwon cinnaka an san cizon cinnaka an san cinnaka ko ta alhamdulillah tunda nan ba a samu wanda bai taba ji ba Eh, in dai ba a samu wanda bai aka ji ba nan ka yi masa addu'a ya ɗanɗana ba laifi go ko kada a masa <laughs> to Allah ya kare shi ya kare mu gaba daya dukkan wani abu na raɗaɗi a jikinka tun daga kanka har zuwa kafarka ana so ka ɗora hannunka a wurin da yake ciwo ka aikata wannan in ka ji ba yadaka alal ta ta'allam min Sadiq. ɗora hannunka a daidai wurin da yake maka ciwo a jikinka wa sai ka ce bismillah da sunan Allah san sau uku bismillah bismillah bismillah sai ka maimaita sau uku wa sai ka ce sab'a marar kafa bakwai A ƙuzu ina neman tsari billahi ga Allah wa ƙudiratihi da ikonsa min sharri daga sharrin ma ajidu da nake ji yanzu na raɗaɗi wa uhazir da da nake neman alhazar wato nake kaffa kaffa daga gare shi ko ba na son sa wannan addu'a tana da matukar muhimmanci mu iya ta mu koya wa iyalanmu hatta yara ƙanana yaranka ya zo ko ‘yarka ta zo shekara uku kuka abbanan na ciwo dadi nan na ciwo babanan na ciwo koya mata wannan addu'a kice kaza tana fada hannunta na kai tana maimaitawa ko yana maimaitawa iya da matukar muhimmanci musabar wa yara ƙanana da aiki da addu'o'i na fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam wanda suka tabbata a sunna ko wanda suka zo a cikin qur'ani yana da matukar muhimmanci rashin fa ba wa mutane waɗannan alternatives a baya shi ya ba su damar suka koyi zuwa wajen bokaye da matsafa da 'yan sihiri da 'yan duba saboda ga ƙarancin imani ga rashin ilimi nan sai mutum ya ɗauka, wani ɗan adam zai iya masa abin da Allah bai masa ba mafum tsayyib har fada barazana sai mutum a ce za a sawa ne kashe ka an manta da cewa Allah ke rayarwa kuma shi yake daukar rai sai mutum ya zauna yana tsafi a rika ce masa wai shi mai gaba dubu wanda ya baki ya ba wa Allah shi gaba dubu ne ko kuma a ce masa wane mai gobe da nisa akwai taken da ake mutane a ce wai shi malam mai gobe da nisa in ka bata masa rai gobe ta maka nisa ba za ka kai gobe ba wannan ai siffa ce ta Allah subhanahu wata'ala rayarwa na Allah ne daukar rayuwar mutum nawa ne ne na Allah ne don haka wannan addu'a tana da muhimmanci duk inda wani wuri yake radadi a jikinmu ko yake ciwo a jikinmu ko jikin iyalanmu ko ƴaƴanmu. ko waɗanda suke ƙarƙashin kulawarmu mu <coughs> koya musu gaggawan kobawa zuwa ga shari'a wannan hadisi yana cikin sahihu muslim hadisi na 2206 hadisi na 2202 na na'am riwaya ne na Uthman ibn Abil As Uthman ibn Abil As radiyallahu anhu musulunta yayi da ya musulunta sai Allah ya jarrabe shi bayan musulunta saboda duk abu na alkhairi in ya faru Allah yana iya jarraba ka bayan shi ya ga imanin naka mai kyau ne ko na ciwaciwa ne in ka ce kai kai ne sai Allah ya jarraba ka don a gane in kai din kai ne to kai din kai wane ne to bayan ya musulunta sai Allah ya jarrabe shi jikinsa yana tsananin zafi yana masa ciwo sai ya zo wajen fiyayyen halitta ya gaya marfa ga abin da ya faru jiki na ciwo yake yana mun raɗaɗi sai ce ba ya daka ka ɗora hannunka alallazi ta'allama min jasad daga abin da ke raɗaɗi al'alam shine abin da ke maka ɗan raɗaɗi da zafi sai ka faɗi haka sau uku misali a ce hannuna nan ne yake ciwo ko kuma wuya na sai kai haka da hannun misali duk inda ke ciwo a jikinka ko jikin ɗanka ko ƴarka ko iyalinka sai a ce ɗauko hannunka sa hannunka a wannan wuri sai ya ɗora hannun hadisin iya cikin sahihu muslim na 2200 nawa da biyu 2200 hadisin Usman ibn Abil sai mutum ya ce bismillah bismillah bismillah a'udhu billahi wa ƙudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir a'udhu bime أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأهاذر أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأهاذر أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر إن شاء الله تعالى كو ما ني زي فادي lokaci kaɗan za ka bayar mintuna kaɗan za ka jirka dina jinsa insha Allah ta'ala in za ka yi addu'a ka rika yin ta da ya ƙini kar ka rika yi kana kukunto barin gani ko zai yi ko ba zai yi ba a'a ba a gwada Allah kai ɗan adam ne ake baka examination amma Allah mai imani baya jarraba Allah ba zai yi ka jarraba Allah ba duk abin da Allah ya faɗa wallahi al'adin gaskiya ne Abun da ya tabbata ingantattun karantarwar fiyayyen halitta a sadiqul masduq alladi la ku anil hawa in huwa illa wahyuha wallahi gaskiya ne so ka ba sai mun gwada Allah ba duk abin da aka fada kawai ya ƙinan mu amince tabbas haka ne kuma ka aikata ga abin mamaki imanin ka iya da tasiri wajen dacewan addu'arka Ke sa ai daga cikin mutanen da ya tabbata Allah baya karɓar addu'ar su shine mutumin da ke addu'a yana kokonto shi sa in kana addu'a aka ce na ayyusta ja ko. ka sa sakankance akan Allah ya karɓa. kar ka rika tunanin cewa maybe 99% za a karɓa 1% a a'a ɗari bisa ɗari Allah zai karɓa ka gamsar da ka ga abin mamaki ai ba mutum kake roƙo ba gaban ɗan adam ne za ka je in kai sa'a ya baka in kai sa'a in ba kai sa'a bai hana ka in ma aka yi sa'an yana da shi don sai ka tunkari ɗan adam a cikin wankakkun kaya sai ka samu damuwar da ke ciki ma ta fi takan ashe wani ma damuwa ka je da ita amma sai ka ce yi hakuri da Allah ya hakuri ya kai kake ba shi hakuri. sama shi Allah taskar Allah ba ta karewa ba inda taskar Allah aka ce yau ta ƙare duk abin da muke nema a duniya Allah zai ba mu kowa a amsa bar amma bai wuce bai kai ka sanya allura a cikin atlantic ocean ka fito da ita ba wannan allura abin da ta rage a taskar shine a biya mana duk bukatunmu a duniya kwatankwaci ko kasa da haka muke ragewa cikin taskar Allah dan ka tsoma allura a ruwa ka tire mai ka rage a ruwa ba wani abu bane so in muna addu'a ko ta ciwo a jiki ko ta neman biyan bukata mu rika yi da ne in muka yi insha Allah ta'ala za mu dace mun kiyaye ko mu ce bismillah sau uku sai a'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir sau bakwai in ka hada ya zaba guda goma ayi ga abin mamaki Allah ta'ala shi samu wanye lafiya mafhum tayyib na'am babi na 125 دعاء من خشي أن يصيب شيئا بعينه إذا رأى أحدهم من أخيه أو من نفسه أو من ماله ما ان يدع له بالبركة فإن العين حق دعاء من خشي أن يصيب شيئا بعينه ان يصيب شيئا بأمره إذا رأى أحدهم برأ أحدكم من أخيه أو من نفسه أو من ماله ما فليدع له فإن العين حق man khashiya ay yusiba shay'an bi ainihi addu'a ta wanda ya ji tsoron kada ya shafi wani abu da idonsa shine ainul haqq da hadisi yace al ainu haqqun ido gaskiya ne me sunan masu wannan ido da suke kallon mutum a Hausa idan suka kalla yana iya sa mutum ya fadi ya suma ko ya samu ta jarrabawa na'am wato har ga Allah ana fassara shi da kambun baka shi bahaushe yake amsawa amma ina dade ina tunanin me yasa ba ce kambun ido ba shi yasa na tambaye ku saboda duk karatun da muka yi tun a zaure an zo a ce mai kambun baka kuma abun akan ido yake magana dole na san akwai hikimar da yasa ake fasara da haka amma hakikatan ya dace ya zama an kira idon dandara sun za a fi fahimta in za a fassara shi hmm? manufar dai da nake gani shine abin da aka fi sani a wancan Kano shine kambun bakan dan yanzu in mutum ya gaida ido ko bai faɗa ba ai abin yana iya tasiri ba sai yayi magana ba so ina sha'awan fassarar da za a yi da zai fitar da hakikanin ma'anarsa a kan ido ya fito shi zai fi taimakawa wajen yin fassara da a iya cewa kamar mai dafin ido mai dafin ido tura suka ce evil eye evil eye haka suke faɗa da turanci ba sa kiran baki amma sai a ce evil eye so ba ni son in kira kamar mai shaidanin ido ya fi dacewa maybe a ce meme mai dafin ido don daga ido abun yake faruwa mafiya yawa akwai jama'ar da idan suka ga mutum suka kalle shi kallo ko kallon sha'awa ko kallon burgewa ko kuma kallon hasada a mafiya yawa hasada na shiga ciki ba kullum ba a mafiya yawa to dalilin wannan wanda suka kalla wani in ba a yi sa'a ba daga nan lafiyarsa ta rikice kenan a je asibiti ne a garinsu ya gagara an yi rifarin ɗinsu zuwa ga medical center ya gagara an tafi titin hospital sun auna ba su ga komai ba shi kuma baya iya yin komai daga nan an tafi national hospital sai gana tunanin za a kai shi ko india ko egypt ko turkiyya. kuma a yi ta zagawa a yi ta kame-kame can a ce kaza ne sai an yi treatment din wata uku sai a ga ashe ba abin ba ne sai an ji cin sarce ai kun bata lokaci ai abin da ake treatment din ba shi ne cutar ba wallahi sau da dama yana da alaka da wannan ido na mutane amma ba a sani ba saboda babban hatsarin da likita ke samu in ba ya samu tarbiyyar addini ba ko musulmi ne waɗannan ababen ba sa cikin abin da ake koya masa medically irin yadda treating ɗin aljanu su buge mutum yawanci bai daga cikin courses da ake koyarwa sai dai in shi ya yi karatun addini irin wannan dafin idan mafiya yawa ba su da shi clearly kamar yadda addini ya zayyana abin kuma yi bayanin mafitarsa sai dai a yi da wasu kame-kame ana linkin abubuwa din sau da dama da abin da ake ce maita a ce mayu sun kama shi sau da dama wannan ainihin dafi da idan ne sai wani ya kalli wani ko wata ta kalli wata cike na sai rikice a wance fa mai ya ce ta kama wance har cewa ake wa an sace wani kurwarsa kuma wani haka kawai sai a ce an sace sai a duba time da bayi da inuwa sai a ce kuro ka taɓa sai fashe da kuka wallah an sace masa kurwarsa kuma har ake da ake kuma ya gagara gane fa mai cewa an sace markurin shi ma ta saba ta fito ba amma shi ba zai duba su yi 1-1 ba sai bari a masa 1-0 wai an sace masa kura duk ba haka ake ba so dafi na ido shi yake da wannan wannan hadisi ya ce idara a hadukun min akhiki aw min nafsihi aw min malihi ma yu'jibuhu idan ɗayan ku ya gani daga ɗan uwansa ko daga kansa ko daga dukiyarsa abun da ke burge shi wani abu ya burge ka da wani ya ce falyada lahu bil baraka to yi wa wannan ɗan’uwan uwan nasa addu'a da albarka fa aina haƙƙun domin shi ido gaskiya ne yana iya cutar da mutum da izinin Allah ido menene gaskiya ne <coughs> wannan mu ji ta ga yadda take tana da matuƙar muhimmanci sahabbai ne guda biyu akwai sahal bin hanif da kuma amir bin rabi'a radiyallahu anhuma hadisin amir bin rabi'a shi ya kawo sannan iya cikin sahihul jami ta haƙiƙi na shan muhammad nasir rahmatullahi alai hadisi na tara. to shi sahal bin hanif mutum ne kyakkyawa mai kyan halitta kuma allah masa baiwa da lafiyayyar fatar jiki duk wanda ya kalli fata sai ya burge shi yana da kyan halitta matuka da gaske suna tafiya da abokanansa a cikin tawaga din fiyayyen halitta ke jagoranta sai sahal bin hadith bukata da kama sai ya shiga yi wanka ko a kogi ko abin da ya kama da haka da ya fito ganin kyan jikinsa da amir bin rabi'a ya burge shi sai ce kai sahal kai kyakkyawan mutum ne wato ya burge shi halittar da Allah ya masa yana faɗan wannan cikin ɗan takaitace lokaci sahal bin hanif sai ya faɗi to da extent da yana kwance ko kai ba zai iya dagawa ba har ya kai matakin da kaman an buge shi kaman a ce ya suma aka zo aka samu fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya faru sai ya ce akwai wanda kuke zargi daga cikin ƴan uwansa suka ce eh waye sai suka ce Amir bin Rabi'a radiyallahu anhu shi ya kalle shi far magana kaza sai fa halta ya kira shi ce waye ce ka cutar dan uwanka me yasa zaka cutar da shi annabi ba da niyya ne ba fa ni fa burge ni kawai yayi wanda yake bayyana ko ba kallon hasada ba in kana da wannan ido kai kallo ya burge ka ko iyalinka kana iya cutar da ita ko iyali ne zaka iya cutar da ita ta burge ka akwai jama'ar da ke da wannan idon kaga daga ciki Amir bin Rabi'a cikin sahabbai Allah ya kara masa yadda iya da shi sai fiyayyen halitta ce to ka je da gaggawa in ka kalli mutum irin wannan ya ce ka masa addu'a bilbaraka duk wanda ke da wannan ido din ya kalli wani in ya burge ka kana burge ka sai ka ce Allahumma barik fi Allahumma baraka Allahu alaik Allah ya albarka a kanka wannan irin addu'a da ke Allah asal ta'ala ayyu barik fi Allah ya sanya albarka a cikinka sai ka roƙa masa albarka in kai addu'a da albarka ko da hausa kace Allah ya maka albarka insha Allah idan ba zai cutar da shi ba so shi mai idan ne yake addu'a duk abin da ya kalla ya burge to wannan addu'a irin su ibnu hazm rahimah suke cewa ko bishiya ya kalla ta burge mata addu'a ya wuce ba sai dan adam ba ko gida ake ginawa in ya kalla ya yi albarka ya wuce in ya burge shi don mai iya yiwa yadda idansa ya cutar da halittar ɗan adam mai iya ya cutar da dabba ko wata halittar da ba ta da rai sai fiye halitta ya kira shi a lokacin ya ce ka je ka wanke gabansa ka ba shi ruwa a zuba masa sai wanke gabansa kamar guda biyar fiskarsa hannunsa gwiwoyinsa na hannu da gwiwoyin kafa sannan da kafarsa bangaren kafarsa ko kwabri ko abin da ya kama da haka wanda babu dauda ko najasa in an zo da ruwan sai a zuba a kan wanda wannan idon ya cutar da shi in shi Allah ta'ala zai tashi in an yi wannan ya wadatar akwai hadisai in an yi alwala ana iya yi akwai wanda sai ka alama dai a wannan wurin abu biyar da fada fiska da hannu da gwiwan hannu da gwiwan kafa da kuma wajen kafa su aka wanke aka bashi a wata riwaya ce da kuma dakhil izarihi hatta izar ɗinsa aka wanke cikinsa so alayi halin ko haka aka yi ya wadatar ko da wasu gabai kawai ya wanke fiskarsa da hannu ya bayar yayi in ba a san wanda ya ba kuma ana iya karanta ruqiya ruqiya ash-shar'iyya ar-ruqiya ash-shar'iyya in aka yi mutum insha Allah ta'ala zai samu lafiya mafhum tayyib iya da matukar muhimmanci duk wanda ke da irin wannan ido din yayi kokari ya sani don kare cutar da wasu don fiyayyen halitta yana cewa idan da akwai abun da zai iya riga kaddara in akwai abu ɗaya a duniya da zai iya sanadin ɗan adam ya rasu ba tare da hukuncin Allah ya kaddara ba to idon ɗan adam ne in dai akwai abu ɗaya da zai iya zama sanadi sayi kaddarar Allah to ido ne hadisin iya bukhari hadisi na arba'in in dai akwai abu ɗaya da zai iya riga kaddara wato abin da ke kaddara ta riga fata in dai akwai abu ɗaya da zai iya faruwa outside hukuncin Allah to shi ne idan ɗan adam na iya sanadin ka kabar duniya in ji fiyayyen halitta idan ɗan adam zai iya sanadin mutum shi sa mutane da dama suna tabbatar da suke zuwa kabari wasu ma dalilin ido ake cutar da su ba sani ba mutum cikin takaitaccen lokaci ya faɗi lafiyarsa kalau ya rasu wani ne ya kalle shi da ido ya cutar da shi abin ba a suma ba yana sanadin mutane da yawa su rasu a cikin al'umma kuma rashin kula wani ma iya da idon ya yi ta zaga iya cutar da mutane ba a sani ba shi ma bai taɓa kula ba sai mu kiyaye akwai kuma na hasada shine wa min sharri hasidin idza hasada shi ma wannan yana da tsanani wa min sharri hasidin idza hasada cikin suratul alaq ko suratul falaq suratul falaq aya ta karshe ta biyar kenan zai zama har kuma waɗanda suke kinka dan addini ma suna cutar da kai da wannan wani yana kinka saboda tsabar kiyayyar addini yana cutar da kamar da suka cutar da kiyayyar halitta wa iyyaka allazina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu lamajnun Allah ya ce wa ma huwa illa zikirun lil alamin suratul me suratul qalam ayoyi biyu na ƙarshe ko ko mu ce aya ta hamsin da ɗaya da ta hamsin da biyu, su ne na ƙarshe mafhum tayyib kaga anan ai wa iyyaka da ladina kafaru na yuzdiqunaka bi absarihim da idan su suke kusan fisgofiyayyen halitta ko su yadda shi iya tafiya yana iya zamewa saboda sun kalle shi da ido shi a lokacin ma fa ƙur'ani suka ji suka cutar da shi da wannan din suka ce shi ƙur'anin menene cewa annabi mahaukaci ne annabi menene mahaukaci wal iyadu billah suka jingina masa hauka Allah ya ce a'a wannan ba komai bane ma ko illa zikrul lil alamin qur'anin da yake karanta ba hauka bane ambato ne na Allah ga talikai kagan an sifata fiyayen halitta da hauka idan yau kana addini wani kira ka mahaukaci kada ya dame ka idan wani ya kira ka mayaudari kada ya dame ka in wani ya kira ka makaryaci kada ya dame ka saboda babu siffar batanci da ba bata manzon Allah da ita ba dukkan siffa ta batanci da a yanzu ba za ka siffata ɗan adam da shi ba an siffata fiyayyen halitta da ita kowane iri an kira shi boka an kira shi mawaki an kira shi mahaukaci an ce ma tun zuwarsa aka daina yin ruwa rayuwa ba ta da albarka dalilinsa bi ma'ana an siffata shi da karfanci shi yasa sunna ce ta Allah duk wanda ya rike hanyar Allah sai ya zama mai hakuri a rayuwa shi yasa in kana karantar da addini karka zama mutum mai fada karka zama baka da emotional intelligence kuskure ne mai girma ya zama duk yadda wani ke so ya provokin ɗinka in yi sai ka yi murmushi ka wuce kuma ka gane ba kowace magana ce wai ta kai kana addini wai sai ka ba da amsa ba in an yi magana ɗari wanda suka kai ka ba da amsa ƙwaya ɗaya ce 99 kawai ka kalla sai ka yi murmushi ka wuce haka ake addini in ka kare Allah addinin Allah sai Allah ya kare ka in ka tsaya kare kanka sai Allah ya barka da wayanka shi mai kare addini bai da lokacin kare kansa ba wai hidimar addini shine ka kare kanka ba ka kare addini ne ka yi promoting addini ka yi kokari a fahimci addini fahimta na hakika shine aikinka ba wai ka kare kanka ba wannan iya da matukar muhimmanci duk mai harka na addini don mutum mai hakuri mai juriya mai kawar da kai a duk duniya babu abinda wanda zai maka yi tsana kamar ka kula shi ya fi komai zafi in ka kulawa ya fi komai kular da shi wato kana nuna shi bai kai ka ba shi amsa ba darajarsa ba da kai ka ba shi amsa ba ai da mai daraja ake ba amsa ko to akwai darajar da bata kai ka ba da amsa ba in ka ba da amsa ka ɗaukaka mutum ne to makaskanci kar ka ɗaukaka shi in haushi yayi yi wuce kaman kare na haushi kana tsayawa in kana wuce kare hau hau sai ka ce hau hau ka zama me ka zama kare ba za ka tsaya ba sai ka bar kare ya haushe kai sai ka wuce abinka so ka'ida idan muna addini mu rika koyan wannan ba wai komai ne kana addini a wani ya zage ka a wani ba haka ake addini ba kai kana karantarwa shi wani wanda bai san me zai karantar ba abin da ya saura shi shine yau mutane ki sabi to kai karka biye wannan kawai ka karantar da addini in ka karantar da addini to Allah ta'ala shi yake kare mai kare addininsa amma sunna ta Allah ne in kace wai kai kare kanka zaka yi wallahi sai Allah ya barka da wayanka yau in ka kare nan gobe san sai ya balle sai ka je kare can jibi can sai balle sai a zo karatu ba abin da za a karanta a fahimta sai kare kai kuma kan ba zai karu ba shi ne hakarin ina ma da an aka yi zai karu to ba zai taba karuwa ba shi addini hidimarsa in kace zaka kira to kira zuwa ga tafarkin Allah ne ba zuwa ga kanka ba kai ka bar kanka kai sadaka da mutuncinka sai ka kira zuwa ga addini in addini ya karu shikenan kai nasara ko kana karatu wane ce maka a yafi ka ilimi ba a tinkaho da ilimi a karatu ana tinkaho da ilimi da aiki ne ba da ilimi ba ƙari na biyu kuma shine karka shi mai da'awa ba ake zaka ce na fi wani ilimi ko wani bai da kaza ai masu jin wa'azi sun san waye mai ilimi waye mai kame kame shi ilimi ba ka gaya wa masu sauraro in kai sako ɗaya yana facebook yana twitter yana television yana radio shi mai ji ya gane yau in ka tara yara yan secondary school a malaman sun san waye guru waye haɗaɗe su ɗaliban suna iya jojimin waye haɗu a malaman su sun sani ba sai amma ran da malam shigo ce mu mu ne haɗaɗɗun malamai to ya tashi aiki shi malamin da yake da ilimin bai zo ya ce mu masu ilimi ne wane da ke muku kimistiri bai iya ba a baya fada shi sai ya zo yayi wane ya sai su gane waye mai ilimin waye mai kame kame amma in za ka zo karantarwa aya ba ta zuwa daidai wata ka yanke hannunta wata ka yanke kafa ta zama gurguwa wata ka make kunnanta ta zama kurma wata bakinta bai magana bai biya, hadisin bai zuwa daidai kuma kana tunanin wani bai iya ba <laughs> so duk masu karantarwa in ka zauna a kowace ƙasa masu jinsu sun gane wane ya haɗu wane bai haɗu ba wane yana da fahimta wane kame-kame yake su jama'ar sun sani ba sai an musu bayani ba A marar da ka tsaya bayani ka ɓata lokacinka ko mutum bai taɓa zuwa Najeriya bai zo nan ya zauna darasi da yin nawa da za gane kai wannan iya da baiwan ƙur'ani yana da baiwan hadisi yana da kaza a zama ɗaya an sani to bare wanda aka haife su a Najeriya suka tashi a Najeriya suka sai kowa ya san su kar ka bata lokaci akan wannan masu jin sun san su wane ne masu karatu sun san kuma su wane ne yan kame kame Allah ta'ala ya kara mana ilimi mai amfani Allah shi samu wanye lafiya na'am babi na 126 babu wani da ما يقال عند الفزع لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما يقال عند الفزع أبند أكي fada lokaci kaman نفر جتا idan ka firgita saboda wani labari ya ta da hankalinka ko wani ƙara ya firgita ka ko wani abu yana iya faruwa ga mutum abin da zai iya firgita shi wannan hadisi riwaya ne na Zainab bintu Jahash radiyallahu anha hadisin iya cikin sahihu Muslim hadisi na 2880 cewa fiyayyen halitta ya shigo wajenta dakhala alaiha rasulullah fazal ya shigo yana firgice sai ce la ilaha illallah wai lil arab min shadin qad iqtaraba bonan Allah ya tabbata ga larabawa saboda me sharri da ya kusanto sai ce futihal yau min radmi yajuj wa majuj a yau an buɗe wata hanya tsakaninmu da yajuj wa majuj sai haka da yatsunsa haka wato an yi creating one hole tsakaninmu da yajuj wa majuj katangar da aka gina sai fiye halda ya ce sharri ya fuskanto mu a yau sharri ya kusance mu a yau Shi ne dalilin wannan abin da ya faru sai ce la ilaha illallah la illallah ita ce kalma ta me ta shahada babu abin bautawa da gaskiya sai Allah to ana faɗanta lokacin da aka firgita sai ka ce la ilaha illallah hadithin Zainab bintu Jahash a Muslim hadisi 2880 la ilaha illallah ta zo a ƙur'ani ko ba ta zo ba ta zo ta a wurare nawa ta zo a ƙur'ani la ilaha illallah za ku iya bani la ilaha illallah na'am safat bismillah mm, ba ɗa'a shi ya faɗa ba kai ba ba shi a yadda riga ya ba innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa allah yastakbirun safat aya ta 36 zai zama kenan Allah ya maka albarka 36 ko 37 37 ko sai bayan ita akwai wata fa'alam annahu la ilaha illa allah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat zai zama suratul qital ko ko suratul muhammad aya ta 19 zai zama ko akwai wata bayan ita sai wacce a la ilaha illa allah aka ce la ilaha illa kai kai guda takwas ko ga allah la ilaha illa al hayyul لا ta'khudhuhu ayah 255 ga Allahu la ilaha illa هو الحي القيوم nazzala عليك kitaba aya ta biyu ko a ali imrana akwai wannan sun kai guda takwas ba su nake magana ba la ilaha illa anta ma akwai ko kamar na suratul anbiya aya ta 87 akwai la ilaha illa ana ma ai kamar suratul taha aya ta zai zama so duka waɗannan sun zo amma la ilaha illallah shine safar da kuma suratun muhammad la ilaha illallah wannan kalma ce ta shahada babu abun bautawa da gaskiya sai Allah tana da sharaɗi guda bakwai zai irga mun so malamai suka ce dogaro da ayoyi da hadisai duk wanda ya ce la ilaha illallah in bai cika sharaɗi bakwai dinnan ba ta cika ba ta zama original kalma ba jabuce na farko al'ilmul munafilin jihar, jahal na biyu al munafilin munafi shak na uku al munafilin rat na hudu al munafilin munafi tark na biyar al munafilin munafi shirk na shida as munafilin munafi na bakwai al-muhabba munafiya li diddiha waɗannan su ne conditions guda bakwai sharuɗa na kalmar shahada mafhum tayyib Allah ta'ala ya mana baiwa da kalmar shahada original yayi muke da lokaci saura minti daya to inda saura minti daya sai mu dakata aiko za mu tashi a darasi na 40 subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد